Samom početku ne smijemo zaboraviti, braću moja draga, Allahov ni'met prema nama, to što nam je omogućio da se u ovoj kući okupljamo u ovako izuzetno lijepim uvjetima gdje možda velik broj ljudi u svojim domaćinstvima nemaju ovako lijep ambijent i temperaturu. Tako da je to veliki njamet i treba ga iskoristiti, treba Allahu te bar na tome zahvaljivati. Za one koji ne znaju, mi se inače u ovom terminu petkom družimo komentaršući knjigu imama Buharije Edebul Mufred, knjiga u kojoj imam Buharija pokušao da objedini hadise koji govori o Edebu, kako bi čovjek vjernik trebao da se ponaša. Pa smo nakratko prekinuli taj, hajde da ga nazovemo serijal druženja, gdje smo govorili o greškama muževa u pogledu opođenja prema suprugama. Pa je ših, rahmetullahi alehi, ili Allah ga sačuvao, u čijoj knjizi smo radili te greške, spomenuo da je jedna od grešaka da u današnje vrijeme se nerijetko dešava da ljudi ne poznaju propise koji se vezuju za bračnu intimu. Pa smo tim povodom odlučili, iako je za naše podneblje ta tematika malo škakljiva, nepoznata, sramežljiva, ljudi vole slušati o njoj, ali pričati o njoj je teško. Tako da onaj, govorimo o propisima bračne intime i među supružnicima. Već dva dersa smo držali i večeras bi ako Bog da trebali da napokon završimo. Normalno, Imaju određene stvari koje ja ne mogu da kažem, iako su to propisi, onaj koji ima ne potrebu za njima nek nazove, nek pita, ali možda i da smo mi ovako muškarci sami, nekako to bilo lakše i kazati, ali neke stvari slušaju i sestre, kamera snima, tako da neke stvari moramo i preskočiti. Prošli put, samo ćemo se u par minuta prisjetiti propisa koji smo prošli put spomenuli. Rekli smo da jedan od adaba spolnog odnosa jeste i priprema takozvana predigra i samo za postavljanje svega toga može nositi mnoge negativne posljedice u supružnike, do te mjere znači da može odvesti pogotovo ženu u ono što je Allah tabaraka zabranio. Kazali smo također da šerijatom nema nikakve e, zapreke da se tog spolnog odnosa razgovara. Što se tiče mjesta, jedino mjesto koje je šerijatom izuzeto jeste mesđid, džamija, gdje Allah tebareke ta'ala u suri Al-Baqara jasno kaže وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Nemojte spolno općiti sa ženama dok ste u džamijama. Nema znači nikakve smetnje da čovjek u toku odnosa bude okrenut prema kibli. Kazali smo, kada je u pitanju situacija da čovjek začuje učenje ezana u toku znači spolnog odnosa, da po ispravnom mišljenju inšala nije obavezan tada da ide u džemat. Rekli smo da nema smetnje nikakve da se čovjek liječi na ispravan širijatski način ako je opsihren, a taj sihr se manifestuje na način i potenciji da čovjek nema osjećaj za ženom, za potrebom za ženama, znači dozvoljeno da se čovjek liječi i vidjet ćete i noćas ćemo ako stignemo govoriti o nekim propisima sličnim. Govorili smo o propisu onanisanja, samozadovoljavanja i kazali smo da velik broj islamskih učenjaka je tu smatrao zabranjen na osnovu sure Mu'minun, na osnovu hadisa Božih poslanika, ali se ratu selam, gdje kaži u skupinu mladića, onaj ko može od vas neka se ženi, a ko ne može neka posti. Također smo kazali u pogledu samozadovoljavanja da se muškarci i žene ne razlikuju, znači da je propis univerzalan i za muškarce i za žene. Također, Rekli smo da su islamski učenjaci u svojim knjigama spominjali i situaciju kada čovjek se bude bojao da će pasti u blud, a prije toga je poduzeo sve ono što su rekli učenjaci i čuvao se, čuvao svoj pogled i postio i na kraju krajeva sve, kada to poduzme, ako se istinski boji da će pasti u blud, određen broj učenjaka je tada smatrao prioritetnim da čovjek znači posegne za onanisanjem, ali čovjek mora biti svjestan u tom momentu da radi haram, a ne da bi tu čovjek radio, znači, hajde da kažemo, iz neopravdanih razloga. Također, kazali smo u pogledu oralnog naslađivanja supružnika da je osnova u poglavlju tun dozvola, osim stvari koje su izuzete. Također smo kazali da je ispravno mišljenje da dodirivanje ženi, bez obzira bilo sa strašću ili ne, čovjek ne gubi abdest, na osnovu vjerodostojnih hadisa da Allah poslanik ali se ratu selam znao poljubiti neku od svojih supruga, nakon toga otići na namaz ne obnavljajući abdest. Također smo rekli da nema smetnje ako bi se desilo da žena prije isticanja 40 dana nakon poroda, ako vidi znake čistoći, da nema smetnje da joj muž prilazi, jer je ona znači u svim pogledima uzma propis ženi koja je čista. Također smo rekli Nekim ljudima je to nepoznato da u šerijetu postoji nešto što se zove džunupluk, pravna nečistoća, pravna, a ne stvarna, pravna. Čovjek džunu kada dodirne stvar neće ju nečistiti, ali on je nečist u kontekstu da ne može obavljati i badete I po islamu čovjek kada ima spolni odnos, bez obzira da li došlo do ejakuliranja, izbacivanja sjemena ili ne, obavezan je da se okupa. Nažalost, znači, imamo ljude koji onaj prvo smatraju da ne postoji džunupluk, a opet imamo drugo uvjeđenje da ljudi smatraju da je obaveza se kupati samo od spolnog odnosa kojim je došlo do ejakuliranja, što je svakako neispravno. Rekli smo da nema nikakve smetnje da čovjek ako ima potrebu kada je u džunup stanju iziđe iz kuće svakako da je prioritetni da se okupa odmah kako ne bi zaboravio, ali nema šarijetske smetnje. I zadnju stvar koju smo spomenuli jeste propisi posta vezani znači za bračnu intimu. U toku posta, ako se radi o obaveznom postu, braćo, moja draga, obavezni post se može podijeliti u dvije kategorije. Post u Ramazanu i obavezni post izvan Ramazana. Po konsenzusu islamskih učenjaka zabranjeno je spolno općiti u danu u kojem čovjek posti obavezni post. Po konsenzusu se to zabranjeno ali se kazna razlikuje. Razlikuje se da li je to čovjek uradio u Ramazanu zbog svetosti Ramazana i da li je to uradio izvan Ramazana. Čovjek može napaštati izvan Ramazana Ramazanski post. I ako taj post pokvari bludnu, pokvari spolnim odnosom, on je griješan. Ali će samo taj dan napostiti. I griješan je. Dok ako bi to uradio isti taj post u Ramazanu, tada smo rekli da se za taj propis vezuje nekoliko stvari. Prva stvar, čovjek koji spolno općini u Ramazanu sa ženom, svjesno, za, za tu stvar se vezuje četiri ili pet stvari. Prva stvar to je grijeh. Druga stvar, time je pokvario post. Treća stvar, treba da naposti taj dan. Četvrta stvar, treba da nastavi do kraja dana da posti. Bez obzira što je pokvario post, treba da nastavi da posti. I zadnja stvar jeste da se iskupi za taj prekršaj. To je ono najžešće da godinu, e, da, kak se zove, oslobodi roba. Ako nema roba, onda da posti 60 dana uzastopno. Ako to ne može iz opravdanih šerijatskih razloga, tek tada će naranti 60 siromana. Pogledajte, vraćamo draga, šta znači nepoznavanje jednog propisa. čovjek ako pokvari, znači post, spolnim odnosom u Ramazanu. Pazite, ovo je samo zbog svetosti Ramazana. Kada bi farz post pokvario izvan Ramazana, nije obavezan ovo, samo je znači griješen, treba da napusti. Tako da znači, ovo je po konsenzusu islamskih učenjaka ako čovjek posti farz. Kada je u pitanju dobrovoljni post, čovjek, kao što je rekao Allah poslanik se ratu o kada posti dobrovoljni post, on je sam sebi emir sam sebi, ajde da kažemo, šef. Kad hoće prekinuti post, ne prekine, kad hoće da nastavi u smislu da onaj ne prekida, neće prekinuti, iako je bolji svakako, ako već čovjek zanijetio da posti, da upotpuni svoj ibadet. Ali ako ne upotpuni, znači dobrovoljni post može se prekinuti, znači na bilo koji način, da li hranom ili spolnim odnosom. Od pitanja vezanih za bračnu intimu a koja su u poglavlju posta, jeste samo naslađivanje sa ženom, suprugom u toku posta. Ako pogledamo u hadisa Allahu poslanika, ali se ratu selam, vidjet ćemo da je Allahu poslanik znao u toku posta poljubiti neku od svojih supruga. Na osnovu toga islamski činjaci su i kazali nema smjetnji da čovjek koji posti se naslađuje sa tijelom svoje ženi, ali u granicama da se ne boji da će doći do ejakuliranja sjemena. Ako dođe i znači ako se bude bojao, na taj način može pokvariti svoj post. Tako da, ali osnova je da je to inša Allah dozvoljeno. Također imamo jedno interesantno pitanje, može se desiti, lijepo je da čovjek zna na njega odgovora, to je ako bi se desilo da čovjek, pošto znamo definicija postaje od pojave zore do zalaska sunca od pojave zori do zalaska sunca. U tom periodu čovjek ne smije ništa jesti, piti, spolno općiti. Ako bi se zadesilo da u toku spolnog odnosa čovjek začuje ezan za sehur, znači ezan koji oglašava da moraš prekinuti jesti. U takvoj situaciji, znači čovjeku ako će postiti obavezni post, je obaveza da prekine spolni odnos. Kada ako zna da taj ezan uči na vrijeme. Znači ima, braću moja draga, dosta toga, treba to zapamtiti, ali tako je Allahova vjera, precizna. Ako znamo da ezan uči na vrijeme, ne čekaj, ma valjda ne uči na vrijeme, hajde, 5-6 minuta gore dobro ne. Možeš Habibi sam sebi skočiti smak, pa poslije nazvat Šeha Safet i on ti kaže, gospodine, 60 dana trebaš poslije. Pa sebi čupat kosinu, malo košiću ti ostalo na glavi, pa čupat ćeš sebi. Znači, kad se čuje ezan, ako se zna da se taj ezan uči na početku nastupanja zori čovjeku je obaveza da prekine spolni odnos ako šta? Planira postiti farz. Ako planira post dobrovoljni post, nek odluči šta će. Hoće postiti, alhamdulillah, nek prekine, neće postiti, ne mora prekiti. Znači hadis je vjerodostojan koji izbježi imam Tirmizi da Boži poslanik kaže onaj ko posti dobrovoljni post, on je sam sebi nadriđen, on je sam sebi emir. Ko želi, onaj da posti, a ko želi nek prekine post. Isto jedno interesantno pitanje, lijepo ga je znat, da li će nam trebati Allah zna. Svi znamo da je sunnet, da se čovjek, idemo malo bržim tempom, ne bi ako Bog da večera završim, da se ja ovaj treći put iz noćas pred kamerom i više da ne moram ovoj temi pričati. Znamo da je od sunneta kada zađe sunce da se čovjek iftari i to da se iftari svježim datulama, takozvanim rutabom. Ako nema svježih datula, onda će suhim datulama, ako nema ni toga vodom. Ali šta da dođe neki brat i kaže smije li se čovjek iftariti sa spolnim odnosom? Mi kažemo smiješ kad sunce zađe radi šta god hoćeš. Sunete se iftariš šutabom i hurmama, nemaš rutava ili nećeš, radi kako hoćeš. Bitno je da sunce zađe. Znači, imate predaju <clears throat> koju izbilježi u Taberani, inšala predaje vjerodostojna, Muhammed ibn Sirin, tabi'in, kaže, možda bi Abdullah ibn Omer iftario s polim odnosom. Znači, tu je, hajde kažemo, kod njih bila i poznata stvar. Tako da nema smetnji onog momenta kad sunce zađe, da čovjek se iftari na bilo koji način. Sunnet je da se iftari datulama. Također, ima jedno interesantno pitanje, može nama ubrzo početi biti potrebno, to je ljudi koji imaju više supruga, više ženstvo. Čovjek ima obaveze prema tim ženama i obavezu da bude pravedan. Nekoliko je stvari gdje je obavezan da bude pravedan, a to je stanovanje, izdržavanje, oblačenje i broj konačišta, znači ako ima dvije žene, noć, noć, dvije noći, dvije noći, pet, pet, uglavnom da bude isti broj konačenja, oblačenje, izdržavanje, stanovanje. Tim stvarima čovjek treba da bude pravedan, kaže Boži poslanik Ali se ratu selam, ko bude imao dvije supruge, dajući jednoj od njih prednost na drugom, doći će na sudnji dan, a jedna njegova strana će biti pognuta. Hadis je Znači, obaveze ovim stvarima čovjek bude pravedan, ali islamski činjaci onda kažu, je li obaveza mužu da bude pravedan u broju spolnih odnosa. Prije toga su govorili o ljubavi. Može li čovjek biti pravedan u ljubavi? Ima dvije žene. Pravedan je u pogledu stana, u pogledu odjeće, u pogledu hrane, u pogledu noćenja kod njih, ali ljubav, jednu više voli, jednu manje. Je li griješan? Nije. Nije griješan jer to je, braću moja draga, stvar srca. Ne može se to kontrolisati. Isto tako islamski učinjaci kažu i pitanje spolnog odnosa je stvar koja, ajde da kažemo, djelimično nije u rukama čovjeka, tako da, ali u svemu tome čovjek treba da se boji Allaha. Najbitnija stvar jeste da se čovjek boji Allaha. Ako se boji Allaha i iskrenje, on će tragati za znanjem i Allah će ga uputiti na pravi put. Ali u svakom slučaju nije obaveza pravednost. Hajde da kažemo, onaj kako se zove, potpuna pravednost, ali svakako, u svakom slučaju treba se čuvati, znači onaj bogobojaznosti kako se ne bi nekom nanijela nepravda. Govorit ćemo, inša večeras o nekim interesantnim stvarima vezani za ovu tematiku. Jedno interesantno pitanje koje mnogi postavljaju, naročito neoženjeni, a vezuje se za pitanje intime, a ono je poslije, vidjet ćete ovo, sve mnoge stvari dolazi kako su muslimani počeli slabit, kako se počeli miješati sa nevjernicima, kako uči i kulturu i ponašanje i mnoge druge stvari uči sa televiziji. I onda on tamo vidi na televiziji svega i svačega i onda sad interesuje njega šta to može krošerijat, šta ne može. Pitaju dosta puta mladići da li je dozvoljeno čovjeku da sjedi i da razmišlja da ima spolni odnos sa ženom nekom. Kao njemu je došlo do ovdje i on sad ne može ništa, on je postio, on je ostavio Red Bull, ostavio sve živo, ali eto može li ikako makar da zamišlja. A drugi slučaj jeste da muž spolno opći sa svojom suprugom, ali zamišlja da s nekom drugom ženom spava. Što je opcija veoma lahka. E, kaže se, svakako ovdje je teško govoriti zato što su to misli. A vi znate da uvjeri čovjek neće biti griješan za ono što misli, što razmišlja, sve dok to ne uradi. Kaže Allah poslanik, usvišeni Allah oprostio je mom ono što budo im došaptavalo njegovo srce, njegove grudi, sve dok ne progovori ili dok to ne uradi. Ali, pogledajte što mu došaptava, a ne tebi došapne, eh, nek si mi došapno, vrate, i onda po sata i ti sam se došaptaviš. E, drugo je to. To hadis ne misli tako. Hadis kaj kad ti šeta nešto počne došaptavat, ti kaže uf billah mi šeita džim, ono što ti on kaže šta misliš da ukradeš, šta misliš da počneš blum, šta misliš, uf billah mi šeita džim i gotovo. On kaže šta misliš da, a ti e, je čekaj da isplaniraj. <laughs> Boga mi to je onda diskutabilno. Zato velik broj učenjaka je zabranio takvu stvar. Da samo čovjek razmišlja. A to se zove u šarijetu Ezzera'i' znači preventivno zabranjivanje određenih stvari. Jer onaj ko sebi iscenira u glavi kako bi on mogao neku naći, kako bi ovo, kako bi ono, to je prva stopa da krene ka haramu. A što se tiče da čovjek spolno opći sa ženom i zamišlja drugu ženu, pogledajte šta su učenjaci rekli. Neki su čak rekli da je to blud. Kako čovjek ne zna? To, znaš kako se čovjek može tu lako kliznuti? Ko šali Pogledajte, na primjer, kaže Muhammed ibn Muflih el hambani kaže, citat, spomenuo je Ibn Aqil, da ako bi čovjek u toku spolnog odnosa sa svojim suprugom zamišljao lik žene koja mu je zabranjena ili muškarca, zbog toga je griješan. On kaže da je to grije. Spavat s jednom ženom a zamišljati drugu. Pogledajte šta kaže Veliudin el Iraki. Ako bi čovjek spolno opći sa suprugom, a u mislima on spolno opći sa ženom koja mu je zabranjena, i u svojim mislima on spolno opći sa tom zamišljenom osobom koja mu je zabranjena, to je u pogledu njega haram. Isto. Znači, neki su ošli i dalje. Tako da čovjek se treba ti stvari čuvati, jer sve to, braću moja draga, čovjeka može odvesti u velike grije. Ovdje imamo jedno pitanje Nekako ćemo ga umotati ako Bog da u celofan, a vi ćete inšala poslije kad imate priliku čitate knjigu, čitati o tom tome detaljnije. Imate nešto u šerijatu što se zove znači imamo veze, može biti krvna veza, veza po tazbinstvu i veza po mlijeku. U šerijatu kada žena zadoji dijete pet puta a to dijete je ispod dvije godine starosti, ona njemu postaje majka po mlijeku. I on njoj postaje sin po mlijeku i propisi njega i njenog pravog sina su isti u pogledu mahrimstva. To dijete koje ona zadoji pet puta, sutra sa njom može putovati na hađ, njih dvoje sami. Može se sa njom osamiti, pred njim ona smije skinuti mahram. Samo što je ga zadojila pet puta u periodu prije dvije godine sad imamo jedno pitanje, a to je, može se lako desiti, to je pitanje, imate u Fetama Šiha Bin Bazi, u Semina i stalne komisije, stotine pitanja. Da muž, naslađivajući se sa suprugom, malo i on popije mlijeka. To se može lako desiti. E, Postaje li njemu njegova žena majka po mlijeku? Ako to postoji, gotovo haram, jer se u šerijatu, kad čovjek oženi svoju sestru po mlijeku, kuda je oženio svoju sestru krv po krvi, mora se razvesti od njih. Za vrijeme Božih poslanika, kao u hadisu Buhari i muslima, čovjek je došao Božijem poslaniku, njima je došla jedna crkinja i tražila sadaku. Traži žena sadaku, pa je došla u jednu kuću pa i kontala daj da spoji neki najjači adut koji imam da dobijem tu sadaku. Pa kaže tom čovjeku od kojeg traži sadaka je daj mi bolan sadaku, ja sam i tebe zadojila i tvoju ženu sam zadojila, ja. Pa ćeš što reći? Znači živim sa svojom sestrom po mlijeku. I on iz Mekke dođe Božjem poslaniku Medinu, kaže Allah će tako, došla nam je crnkinja i kaže tako. Allah se poslanik okrenuo od njega. On došao s druge strane, se okrenuo od njega. Šta ću? Kaže, razveti Moraš i razvesti. Tako da znači, braćo moja draga, pitanja su žestoka. Tako da ovo sad mi kad pomalo se nasmijemo, ali znači po Ibnu Hazmu, po Ibnu Hazmu, čovjek koji malo popije mlijeka od svoje supruge, ako to bude pet puta, to je njegova majka po mlijeku. Haram ti sa njom spavat. Ko da spavaš sa svojom sestrom po mlijeku, svojom majkom po mlijeku. Znači, pitanja su žestoka ljudi tim pitanjima, zato sam vam rekao na početku, nažalost mi neke stvari učimo kroz internet, kroz serije, kroz filmove, a nismo svjesni šta sve može proizići iz toga. Iako ćemo vidjeti šta je ispravno mišljenje u svemu tome. I ovdje druga stvar. Učenjaci su raspravljali o ovom pitanju, samim tim su oni dozvolili takav način naslađivanja supruginim tijelom. Nikada niko to nije zabranio, da se čovjek tako naslađuje sa ženim tijelom. Ali problem ako popije neku, znači neku količinu mlijeka. Po četiri pravne škole, četiri pravne škole, znači tu u poznato pitanje kao zadajanje odrasle osobe. Po četiri pravne škole mišljenju je da osoba nakon dvije godine, bez obzira koliko mlijeka je popila od ženi, piše ne postaje njen sin. Po četiri pravne škole. Dok Ibnu Hazm je bio stava da čovjek bez obzira kad ako popije pet puta, znači mlijeko podređene žene, onom postaje majka. Šehul Islam Ibn Taymi je zauzeo središnji stav i njegov učenik Ibn Qajim, pa kažu u osnovi mlijeko ostavlja trag na dijete do dvije godine, ali ako bi velika osoba imala potrebu i na njega to ostavlja traga, pa vidjet ćemo kroz ovaj hadis kojeg spominimo. Većina učenjaka svoj stav je argumentovala hadisma Božeg poslanika, neke ćemo spomenuti, kaže Allah, prvo riječ Allah te barek ta'ala, majke neka doje djecu svoju pune dvije godine onima koji želi da dojenje potpuno bude. Allah Žešanu kaže, oni majke koji želi potpuno dojenje da bude dvije godine nek to radi. Što znači nakon dvije godine više nema traga. Također kaže Allah poslanika alaihi salatu wasalam, ne zabranjuje se dojenjem osim onim koji otvara crijeva i biva prije odbijanja od dojenja. Prije odbijanja, koje odbijanje ovo dvije godine. Imaju i drugi neki hadisi, ali interesantan ovaj hadis koji zabilježi imam muslim, od Ebu Huzefe. Ebu Huzefe je prije nego što je to zabranjeno imao roba kojeg je oslobodio Salima i on je rekao posinio ga, ovo je moj posinak. I taj Salim je odrastao odrastao u njoj kući kraj njegove žene zajedno. Iako on njoj nije ništa. Bio je rob, on ga oslobodio. Ali rastao u njegovoj kući. I bio je posinak. Onda je Islam došao i zabranio posinovljavanje. I onda kaže Ebu Huzefina žena došla kod Božih poslanika i kaže Allah ja vidim na Ebu Huzefi da njemu više nije drago što Salim ulazi kod mene. Kaže, već je Salim postao muškarac i u jednom rivajetu, kaže, počela mu je brada rasti. Razumije, kaže, ono što razumiju muškarci. Pa kaže, Allah poslani, za ga, pa će ti postati zabranjen. Pazi, veliki je on, već možda 14-15 godina, kaže, zadoji ga, pa će ti postati zabranjen. Pa su tako i učinili, pa znači, ta veza mlijeka je bila uspostavljena između njih. Znači ovaj hadis nam jasno kaže da čovjek i u 15. godini ako popije mlijeko ženi da mu postaje majka. Jer ovo na ovaj način, gdje nam to neko uči koliko je to poboža naša? Gdje nek neko fino rekne tom bratski dole ako će učiti neko podimalo malo tamo dalje da nas ne smije. Znači ovaj hadis nam jasno ukazuje da je Salim bio velik, da mu je brada počela rast. Znači možda 14-15 godina ili 13, ajde koliko god. A malo prije smo rekli do dvije godine. Kako odgovoriti na ovaj hadis? Pa kažu islamski učenjaci, džungur islamskih učenjaka, znači ova četiri mezheba, oni su kazali da, se, da je taj propis dokinut. Ili, kao što je rekao Šihul Islam temije, ako se desi identična situacija. Čovjek je uzeo nekog jetima, odgaja ga u svojoj kući, odranio ga i sutra on odraste, ali taj jetim njegovoj ženi nije ništa. Njegova žena ne smije pred njim skinuti mahramu, ne smije se on sa njom osamiti. Kakav je to život? Ako dijete živi u kući, ne smije se sa tom ženom osamiti, ne smije vidjeti bez mahrame. To je težak, naporan život. Zato šehu Islam je kaže, ako postoji zatim potreba, tada ta veza mliječna, znači, djeluje. U svakom slučaju, znači, postavu stavu džumhura, čovjek nakon dvije godine ako popije mlijeko ženi, neće mu ona postati majka. Tako da onaj ne trebate se plaho bojati. Druga stvar, drugi propis koji ćemo večeras spomenuti jeste od prava muža kod ženi jeste da mu se žena odazove kada je pozove u postelju. I svi vi znate, vjerovatno te hadise znate koji prenosi, koji bilježi i koji su vjerodostojni, koji nije, zato što to ide nama u prilog. Ali bit ćemo mi noćas će biti neke stvari koji nisu nam u prilogu. U svakom slučaju, treba znati da ove zabrane gdje Boži poslanik kaže kada muž pozove ženu pa se ona ne odazove, proklinjuje melek i sve dok ne osvani, misle se kada žena to uradi ne imajući validan šerijetski razlog. Također ima jedna interesantna stvar, a to je poziv u postelju. Kaže, imam ne vi, žena makar bila u mjesečnici kad je muž pozove u postelju, treba da mu se odazove. To što ne mogu imati spolni odnos ne znači da ne treba doći mu u postelju. A druga stvar, znači, ženi je dozvoljeno da odbije muža ako ima širijetski validan razlog. Širijetski validan razlog jeste da je u mjesečnici, da je u nifasu, da je bolesna, da joj šteti spolni odnos. E sad ima tamo neki različiti onaj opcija što žene smatraju da su razlozi validni, a oni nisu validni. Pa primjer radi, neka se deša i muž i žena se nešto malo pokoškaju i muž poslije ženu zove u postelju, ne veli, sviraj ti borbeni. Kao hoće ona da bojkotuje njegovo ponašanje ili njegov neki grijeh. Može žena vidjeti muža da radi grih, ali ne može popravljati njega da mu rekne izvin, kad ne pozoveš, ništa. Na čekanju se. Ne može. Već ako ćeš rješavati njegove grijehe, ima da ga savjetuješ, ima da ga kritikuješ, da se pozivaš na bogobojaznost, ali na taj način ne. Ili ima žena koji jednostavno kaže nisam za to, nisam raspoložena, duga mi kosa, valjam fenom sušit kosu, ili ima žena koji kažu to je nešto prečesto, tamo, vamo i tako. Sve te stvari nisu validni razlozi s tim što čovjek, opet smo rekli, treba da se boji Boga. I da uzme na kraj krajeva u obzir činjenicu da žena ima dugu kosu i da žena možda, možda jednostavno nekada joj nije do toga, pa da čovjek te stvari uvaži. Ali u svakom slučaju to nisu validni razlozi. Ali kažemo, ne smijemo mi dovoditi, braćima draga, oni gdje se dovedeš život u kući, ovo je halal, ovo je haram, ti moraš ispuniti to moje, ja moram ispuniti tvoje, nema tu harmonije. Već i muž treba da uvaži činjenicu, da, moje pravo kako zovem ženu da mi se odazove. Ali isto tako možeš sva da je žena radila nešto cijeli dan, da je sustav, da njuzi nije do toga. Ili možda, šta ja znam, da, da možda je to njoj previše, a ovaj, kako se zove, i tako ti neki drugi razlog. U svakom slučaju, znači, treba uvažavati te neki međusudni razlog. Imamo ovdje interesantnu stvar, nažalost potrebna je svakim danom sve više i više, a to su intima prije stupanja u brak. Ja sam lično bio potvrgnut mnogim pitanjima gdje čovjek kaže smijem li spavati sa ženom još se nismo vjenčali. Tu, znači, tu svakim danom, to su ovi ovako ljudi koji dolazi na dersove. Ovi koji ne dolaze na dersove, to je klasično čovjek živi sa ženom 10 godina, ili kod nje, ili kod njega u stanu, onda kažu, znaš šta je, mi smo shvatili, nismo jedno za drugog. Haj sad ti traži nekog drugog, živi sa im 10 godina. I tako, to je normalna stvar. Svakako, braću moja draga, onaj, čovjek treba da se pazi svega toga, zapadno društvo, pod navodnim znacima moderno, znači jedan od glavnih problema njihovi jeste i to da ljudi ne žele da stupaju u brak, da svoje seksualne potrebe zadovoljavaju na haram način. Mi u islamu, znači vidjeli ste prvo, islam postiče na brak. Postiče dobro na brak. S druge strane, šerijat je, vraću moja draga, kako bi te stvari pa ajde da kažemo, sasjeka u korijenu, zabranio je mnogo toga. Vi imate sad, evo, kako ovaj se neki islam pokušaje u celofan, pa ga pokušavaju prilagoditi onaj Evropi, pa vidite, sestra mašla gore nosi mahramu, dole nosi helanke, utegnute onaj farmirke i tako. To su neki, neki hijabi, neki džilbabi koji, koji historija ne poznaje i ne pamti. I mnoge druge neke stvari, onaj, pa da ne govorimo o ašikovanju, o hodanju po slastičarnama, o ovome, o onome. U islamu, braću draga, nima ašikovanja. U islamu ima prositba. Čovjek, kada mu bude vrijeme da se ženi, ima šerijatom, znači šerijat je odredio kako se kontaktira ta osoba šta čovjek od nje, to je posebno poglavlje, možemo nekada i o njemu govoriti, šta čovjek smije vidjeti kod žene kada je prosi, kako to treba izvesti, ali neko ašikovanje, vodanje za ruke, pa ne desi nam se slučajeva mašala, mašala, maša, mašala, Brat i sestra moraju se uzeti, već ona trudna u šestom mjesecu, mora je on oženiti. Što? Zato što je to bilo, hajmo ovdje na kafu, hajmo na ekskurziju, hajmo na more, hajmo gore, dole, sve to ko brat sestra, neki tam vam. I šeta, ne kopa, ne spava, bolan, on samo gleda koga će, će zafrkat. Tako da šerijat je, znači, te stvari, braću moja draga, onaj regulisao. Čovjek kada prosi ženu, ima pravo da vidi njeno lice, da joj vidi ruke i jednostavno svidi mu se, svidi ako mu se ne svidi, neka traži drugu ženu. Prva stvar, šerijet je u tom pogledu zabranio osamljivanje sa ženama. Koliko hoćete hadisa i samo me interesuje oni koji se vodaju, ne znam kako i nije stid da žena ima mahramu, i tamo sjedi po nekim onaj kafanama i nekim i po nekim parkovima s nekim ljudima, onaj voda se za ruke ili ne voda se za ruke. Kako odgovaraju na ove hadise gdje Boži poslanik strogo zabranjuje osamljivanje s muškarcem? Boži poslanik alaih salatu wasalam kaže ko vjeruje Allah i sudnji dan neka se ne osamljuje sa ženom kojoj on nije mahrem, zaista je šeitan treći sa njima. Imaju drugi hadisi, nemamo vremena ih citirati kako bi večeras ovo završili. Također, Islam je strogo zabranio dodirivanje ženi koja insanu nije znači, supruga. Nažalost, živim u vremenu kada oni koji smatraju rukovanje sa ženama zabranjenim su neki ekstremni onaj insani zato što se ne rukuju sa ženama, zato što kao ne postoje neki dokazi koji to zabranjuju, a imamo znači jasne vjerodostojne hadise. Kaže Aisha, tako mi Allaha nikada poslanikova ruka nije dotakla ruku ženi koju on nije marim, Hadis u Buhari i Muslim. Ali treba to isfilozofirati, treba čovjeku donijeti, znači... Znači, Aisha kaže, Boži poslanik nikad nije dirnu ruku. A pa dobro, nije poslanik, mogu ja ako nije poslanik. Kaže također Allahu poslanik da neko od vas bude uboden željez, željeznim šilom u glavu, bolji mu nego da dotakne ženu koja mu nije dozvoljena. Allahu poslanik je također kazao ja se ne rukujem sa ženama. U svakom slučaju, Islam, braću moja draga, znači zabranio samljivanje, zabranio je dodirivanje. Ne znam, može neko od vas čitao jedne prilike, meni jedna sestra poslala na fetve, onaj pitanje, i ona govori o sebi, kaže ja sam pokrivena i tako, imala sam nekoliko ti momaka i svi su oni bili dobri muslimani. A svi su, kaže, od mene tražili da se ja kaj sa njima poljubim. Kaže, eto, ona meni navodi kako je ona se zakrila Allahom da se neće nikada poljubiti s momkom dok se ne uda ta Ja njoj odgovaram da je Allah nagradi, ja to i danas dan kažem, ali Draga, reko, sestro, kakvi su to tvoji parametri, dobri muslimani, svi te oni pozivali da se ljubi s tobom, a dobri muslimani. Ti tvoji parametri su neupucani skroz čovječe, to je neispravno do daski. Dobar musliman i pozivate se ljubiš sa njim. Boži poslanik kaže blud, usta je ljubljenje. Znači, kaže dobri muslimani. Ona nosi mahramu i kaže dobri muslimani. Tako da, znači, Islam je zabranio dodir, zabranio je također pogled na kraju krajeva čovjek treba da se vrati onome što smo malo prije rekli, da voli ljudima ono što voli sebi. Božijem poslaniku dolazi momak. Kaže, Allaho poslaniće, dozvoli mi da činim blud. Osabi na njega skočili, šta tu? Allaho poslanik, najbolji pedagog, kaj pusti. Ujru, sjedi ovdje kod, sjedi. Pa mu postavlja ona poznata pitanja. Bili, kaže, ti volio da neko s tvojom majkom to čini. Stakfirullah, kako? Pa tako, kaže, i ljudi ne vole da neko s njegovom majkom to čini. Pa pita, bil volio sa sestrom, pa bil volio sa kćerkom, pa bil volio sa tetkom od tvoje mami, od tetkom od tvoga babi, a on non slučaju ne bi volio. Tako, ko što ti ne bi volio. Da neko tvoju majku drži za ruku i da sa njom ašikuje i da spava i da ovo i da ono, tako i ti nemoj tražiti to od drugih žena. <clears throat> Kazao je din ibn Nuđin el Hanefi, učenjak Hanefijske pravne školi, namjerno citiramo Hanefijski mesef, i nije mu dopušteno, misli se na prosca, da dotakne njeno lice, niti njenu ruku, pa makar se, kaže, ne boja buđenja strasti zbog prisustva jasne zabrane. On kaže, proscu nije dozvan ni da dodirne, ni da dirni lice ženi niti njenu ruku. Zato što kaže postoje jasne zabrane. I to je učenjak hanefijskog mezheba. Također, nekada ljudi smatraju da ako je to, hajde da kažemo, obostrano zadovoljstvo, da se čini blud, nema veze kao nije to ništa protiv zakonito, što je svakako najveća glupost. Zadnja stvar vezano za ove neke faktore jeste, braću moja draga, šerijet je zabranio gledanje u žene stranke. Imamo dosta argumenta koji to potvrđuju, nema se vremena puno zadržati kako bi što više ovih pitanja obradili. Kaže Allah poslanik ali se ratu wasalam, Alija ne slijedi pogled pogledom, ti imaš pravo na prvi iznenadi pogled, a kaže drugi već pogled nemaš na njega pravo. Prvi pogled, čovjek ide ulicom i hoće da pogleda u izlog, pogleda tam ženu, firulma i gotovo. Nisi griješan za to. Ali da ti kažeš, eh, ovaj prvi, i gledaš u 15 minuta. Prvi, prvi, ne, diraj me, nemoj da bi prošao ispred mene, još u kadru sam. To je smijavanje s vjerom. Prvi pogled, čovjek jednostavno hoće da vidi, jel oblačno i gore na, balkonu vidi ženu, firulma, Gotovo stvar, nije griješan. Ali ako onda on poslije opet vidi da vidi, jel opet oblačno, onda mu je oblačno, Onda mu je oblačno, Onda mu je baš oblačno. Ima i drugi argumenti. Ovo govorimo zašto? Propis je isti i gledanje žena na filmu, u časopisima. Pa bez obzira što ljudi neki kaže gledamo mi porno filmove, da se podučimo nekim tehnologijama i ostalim stvarima. Kako šeitan čovjeka odradi čovječe. Allah to ne može došati niko osim šeitan. Kaže, da bi mi naučili kako ćemo mi, braći, naše odnose rješavati, to trebamo gledati sad porno film. To ti kod da kažeš, idem ukrast da mogu da sadaki. Smiri se, bolno, Bog ti pa mi dao. Tako znači, <clears throat> te stvari sve, braću moja draga, su zabranjene. E, dolazimo do onoga što malo nama ne paši. Mi znači znamo prava naša, ali nerijetko se dešava da ne znamo prava žene kod nas. Nerijetko se dešava, nije još često, ali da ljudi zapostavi ženina prava, ovdje konkretno mislimo na njene seksualne potrebe. Čovjek ode godinu, dvije, tri, nema ga, kod ženi, otišao je, da li radit, otišao je, ne zna ni ona gdje je. I nekad samo nazove telefonom, kaj ne, ne, ti i dalje miruj, sjedi jesi. Bog zna koliko je sam puta već oženio i razženio, on svoje stvari rješava, ti ženo sjedi tu, čekaj penziju, nisi ni osiguran, neš ni dobit. I još to on kao smatra se nekom facom. To mislim da njega neko nazove da kaj boj se Allah i šta tu radiš, stavi se ti u poziciju te ženi, šta ću se bojati Allah i tako te stvari. Zato što im i ljudi u brak, ne znaju prava ženi. Naučimo oni hadise, proklinju meleci, hadis Buharija i muslim od Ebu i sve mi to znamo. Znamo u kojim poglavlju Buharija bilježi, koji tom, koja stranca, sve zareze naučimo na pamet. Da čujemo šta kažu o pravima ženi. Po mišljenju velikog broja učenjaka, mužu je obaveza da spolno opći sa svojom suprugom. Kazali su u pravnoj enciklopediji. Či imate jednu knjigu, zove se Pravna enciklopedija, na usuva je. E. Kažu, jedno od prava supruge kod muža je da čuva njenu čednost, on da čuva njenu čednost. A to biva na način što će spolno općiti sa njom. Većina učenjaka, od kojih su učenjaci hanefijske, malikijske i Hanbelijske pravne škole, su smatrali da je mužu obaveza da spolno uči sa ženom. Pogledajte što kaže Ibn Tejmije. Obaveza je mužu da pravično spolno opći sa suprugom, a to je jedno od najvećih njenih prava kod muža, čak veće nego pravo na hranu. Ah, i odi, nema ga, bibi, izgubio se. Ovi u cipsu ne znaju gdje je, Interpol ne zna za njega gdje je, ženu ti se obisi. Ali se i kaže, i su ti moja žena. Hvala Allahu, pa je vjera kompletna, pa ima i rješenja za takvi. Ali mi govorimo o propisu. Pa da vidimo šta kaže Ševul Islam dalje. kaže, spolni odnos sa suprugom je obaveza. Rečeno je da je to obaveza svaku četiri mjeseca jednu. To je maksimalno što je Lema rekla, četiri mjeseca jednu. Dalje. Drugi su kazali da je to obaveza u granicama njenih potreba i njegovih mogućnosti. Kaže, kao što je obje, e, njemu govori on to da je kao iz hrana i to je prioritetnije, prioritetni mišljenje. Sodno ženinim potrebama i čovjekovih mogućnosti. Ibn Hazm je smatrao da je čovjeku obaveza sa ženom da spodno opći, znači između dva hajza. Mjesec dana jednom mora sa njom spavati. Ne može, nije tu, žena ima pravo na razvod braka. I ovo, šehr Islam što kaže četiri mjeseca, Muž koji će odsustvati četiri mjeseca i više od ženi, treba da ima saglasnost svoje ženi. Ko je papučar? Nije papučar. To je islam, elhamdulillah, dao prava muža, ali dao prava i ženi. I ona je insan. Šta misliš da ona kažeš, čuješ sutra, otišla, učinila blud? Raskovog je. Čekaj, to je bešer, to je insan. Hvala Allah, pa je vjera pravedna. E to koliko je mi praktikujemo, to je druga stvar. Čovjek kada treba putovati više od četiri mjeseca, treba da pita ženu. Ima li dozvolu? Možeš li se ti strpiti? Mi to, ta, nažalost, prava ili ne znamo ili glumimo da ne znamo. Ona radi Allah na jedne prilike je obilazio Medinu. Predaj vjerodostojna. Pa je naišao, pa je čuo ženu kako na krevetu leži i citira stihove. Kaži, da se ne bojim ja Allaha, nemaju muža, čovjek u džihadu. Kaže, da se ja ne bojim Allaha, ovaj bi se krevet noća stresu. Omer odje kod svoje čirki Hafsi. Kaže, čeri, koliko žena ne može bez muža? Kaže, ona ima rivajet četiri, u drugom rivajetu šest mjeseci. Kaže, Omer, tako mi Allaha, ja svoje muđahide na liniji neću držati od njihovih žena dalje više od šest mjeseci. To je njegova fetva. Tako da znači, tu je braćo moja draga islam i tu je pravo ženi. I onaj muž koji će više odsustovati u četiri mjeseca žena ima pravo zbog toga da traži razvod. I ne, imate u šerijetu traženje razvoda braka bez razloga je zabranjeno. Zabranjeno. Ali ovo se smatra validan razlog. Ili da muž kaže iz nekog drugog zdravstvenog razloga, kaže ženi, pretpostavimo bilo šta da se desilo, kaže ne može više sa njom imati spolni odnos. Žena ima pravo zbog toga da traži razvod braka. I neće biti griješna. Također, <clears throat> imamo ovdje ono pitanje, a to je problem rješavanja neposlušnosti supruge. Jer Kaže uzvišeni Allah: "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil žene čije neposlušnosti se bojite, posavjetujte. Nakon toga se okrenite od njih u postelji." Ima znači bojkot. Ali koliko i kada? Prvo smo rekli, braću moja kad smo govorili o bubanju žena, da se ne može prijeći na jednu drugu odgojnu mjeru prije što se prva poduzme. Ovdje prvo treba čovjek posavjetovati ženu ako nije poslušna, nakon toga se okrenuti od nje u postelji, ali i to vraća u granici. Maksimalno što je zabilježeno u sunnetu Božih poslanika da je mjesec dana bojkotovo svoje supruge. Kažu islamski učenjaci, mjesec dana to je maksimalno što čovjek treba da izbjega i ženu. A ne smije prijeći četiri mjeseca. Ne smije prijeći četiri mjeseca. Znači sve to u granicama. To što mi ne znamo ta poglavlja, to je druga stvar što mi nikad nismo čuli da su te stvari precizirane vjerom. Hvala Bogu, jesu. Samo je problem kod nas što ih ne znamo. Evo nekoliko savremenih pitanja, ako time ćemo završiti ovo naše druženje. Prva stvar, ovo se najčešće dešava kod mladića, pogotovo ljudi koji su malo odgajani kroz vjeru, pa jednostavno imaju kompleks od braka pa se boje sutra kada stupi u brak, da li će oni moći ispuniti neke ženine potrebe u tom kontekstu, znači njezine seksualne potrebe zadovoljiti. Pa počnu strahovati, može, ne može, šta ću, kako ću, gore, dole. U svakom slučaju, kada bi se ispostavilo, kada bi se ispostavilo da čovjek ima problema, taj problem, hajde nazovimo, znači problem kratkoća spolnog organa. Nema smetnije da se na šerijatski ispravan način i to liječi i postoji, hvala Allahu, lijek, ali treba paziti u svemu tome šerijatske granice. Bez onanisanja, bez posjezanja za onim što je haram, da neko dodiriva čovjeku spolni organ ili da mu neko gleda spolni organ, da koristi određene preparate koji su zabranjeni vjerom, ali ako postoji metoda i način da se to liječi, halal metoda, nema nikakvi smetnji. Iako, ja sam rekao, u velikom broju to su samo predrasude. Evo, neko će kazati kako mnogo tih stvari mi govorimo koji nisu. Ja ovo pitanje, Allahami, mi, jedne prilike sam na jednoj internet stranci čitu, rekao, zar je moguće da neko postavlja to pitanje? Nije prošlo malo vremena, meni čovjek postavi, na moj e-mail posla, kaže, profesore, imam problem, tako i tako, može se to liječiti šarijetski. Tako da čovjek ne pomisli da su ovo bezvezne stvari. Jedna od savremenih, jedno od savremenih pitanja jeste da čovjek kamerom snima spolni odnos. Ja znam, neko sad zikri, neko šućura, neko, a neko to i radi. Tako da trebamo znati je li to dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Šta mislite, a to se možda desilo, da nekom mi dođe policija pretresati kuću i prvo gdje polete sa kamerom. Čekaj, nemoj ti ima tu kaseta. Eh, mi hoćemo kasetu. Oni misli da je to neka turistička akcija, a nije. Čovjek snimao sebe i ženu kako spolno opći. Ima razloga. Čovjek kaže, ja idem sad raditi u Njemačku na bauštelu. Hoću da imam svoju ženu, da moram gore gledati svoju ženu, snimljam. To ljudi postoji iz takvih razloga pitaju. Neko hoće neki drugi šeitan luka. Ali, pitanje je da li to dozvoljeno velik broj učenjaka današnjih doba to ne dozvoljava. Odnosno, ja nisam nikoga našao da dozvoljava. Zašto? Prva stvar, zato što do, tog snimka može doći neko ko ne bi to trebao da vidi. Pod jedan. Pod dva. Kao što danas muž živi sa tom ženom i snimio je, sutra on može prestati biti njen muž. Razvede se od nje. I on ima sa njom kasetu gdje sa njom spavao. Haramo je to gledat, ali šetan će zajašit šeki, ne kopa, ne ori. Ma haj malo se prisjeti. Treća stvar, može tu kasetu zloupotrijebit da ucijenjuje ženu. Ženo, ponesi. Pa mrsko. Kaseta. Žena skači na glavu sa šestog sprata dole u kanalizaciju. Pa ne smijem. Kaseta. Razbije ženi nos, žena hoće sudi, Seta. A zulum je tu, ali džaba i kašeki božni zulum. Zulum je u Tunisu bio koliko hoćeš godina. Ej, Boga briga boli. Kad ljudi, kad šetan sam okreni. Ali vidi kako su to učenjaci fino pojasnili. Nažalost, mi moramo čuti da, da ima takvih stvari na terenu. Također, <clears throat> je pa jedno interesantno, malo smiješno pitanje, ali lijepo je znati i njega ljudi postavljaju. Mi smo kazali kada čovjek spolno opći sa ženom, bez obzira da li došlo do ejakuliranja ili ne, obaveze se kupati. Jer je došlo do dodirivanja spolnih organa. Boži poslanik kaže kada čovjek legne, hadi su Buhari i muslimu. I mene stid pričat, ali šta ću? Boži poslanik priču. Kaže čovjek kada legne između četiri žena ekstremiteta, ruku i nogu, i sa njom, kaže, spolno opći i dotirni organ, organ, obaveza je se, kaže, kupati. I sada ljudi postavljaju pitanje koje je logičko, zaista logično, čovjek koji koristi prezervative. Tu nije došlo do dodira. Je li se obavezno kupati? Hm, to bi bio rahatlog da se ne mora kupati. <laughs> Ali, nažalost, mora se kupati. Čak Allah, ja sam čitao knjige koje su možda napisane u petom stoljeću, možda i prije. Učenjaci o tom pitanju govorili, subhanallah. Koliko su ljudi razmišljali, a to je se pojavilo, znači, prezervativ prije možda koliko, 20-30 godina. Kažu učenjaci u to vrijeme, u knjigama koje su pisane, znači prije 700-800 godina, čovjeka da bi spolno općio sa ženom i spolni organ, znači, hajde kažemo na taj način, bi bio u nekoj, ne znam, nija odjeći, nešto, gdje ne bi osjećao on nikakav, hajde da kažemo, šta ja znam, nadražaj ili ne znam šta, kaže, nije se obavezan kupati. Dok ako bi, kaže, ta krpa, tada su oni tu zvali krpa, bila toliko prozirna i tanka, da bi on osjetio sve kao i normalnim uvjetima, kaže, obaveza jer tu, tu se smatra dodir. Danas, znači, ne treba onda pojašnjavati da onaj ko koristi prezervative, obaveza mu je da se kupa. Jedno od pitanja interesantni jeste ugrađivanje spirali. <clears throat> Malo, malo pa imamo spirala, spirala. Može li spirala? Ne može spirala. I tako. Imamo dosta sestara, sam ja hodio tamo po ambulanti kazivo kome ste ugradili, ali znam kad žene između se pričaju, pa meni žena kaže. Sestre ugrađuju spiralu, ne znaju propis toga, odnosno pravi se da ne znaju ili ne pitaju nikoga. Ugradnja spirali Kako se može ugraditi spirala? Mora je ugrati ili muško ili žensko. Bez obzira ko da je ugrađuje, mora vidjeti ženi spolni organ. Šta hoćemo sa spiralom? Hoćemo sa spiralom da žena ne zatrudni. Da tako, Jesno. A postoji prirodan način čuvanja. Ali da se, eh, se ne bi neko prirodno čuvo, dajte ugrati spiralu. Znači, posegnuli smo za haramom da neko vidi ženin spolni organ, a imamo alternativu, a rekli smo koliko puta kroz predavanja, u šerijatu nije dozvoljeno počiniti haram ako imaš alternativu. Zapamte ovo, ovo vam pravilo može treba čitav život. U šerijatu kad neko dođe i kaže treba posegnuti za haramom, mi kažemo uvijek prvo pitanje ima li alternativa? Kao danas registrovati auto. Osiguranje je haram. Ali možeš registrovati auto bez osiguranja? Ne može. Da je postoji ikakav metod da se može auto registrovati bez osiguranja, ne bi bilo dozvoljeno u platu osiguranja. Ali on kažu ne može nikako. Onda mi kažemo uzmi minimum. Isto tako ovdje. Zašto posezati za haramu da neko, bez obzira žensko ili muško, vidi ženin spolni organ, a ti imaš drugi način čuvanja. Ali, eh, to skupo košta. Znači, to je prva stvar poseznulo se za haramom, a postoji alternativa. Druga stvar, da ne govorimo o zdravstvenim negativnim posljedicama po ženu koja to ugradi. Što ju se poremeti, znači, mjesečnica, neprestana krvarinja, pa čak čitao sam, znači, namjerno sam prije pisanja ovoga, čitao medicinski stav o tome, spirala može pocijepati i bukvalno razguliti maternicu ženi. Druga stvar, u šest od sto slučajeva žene opet sa spiralom zatrudni. Tako da, Allah najbolje zna, ja sam učio kod velikih učenjaka o ovom pitanju. Jedan od njih je šejh Mohamed Muhtar Šantriti koji smatra na osnovu ovih dokaza koji smo mi spomenuli da ženi nije dozvoljno ugrađivati spiralu. Također, rekli smo i nećemo to ponavljati, ako bi se desilo da muž iz bilo kakvih razloga ne može ispuniti ženine seksualne potrebe, ona ima pravo na razvod braka. Molim Allah, te bar kvitala, da ono smo čuli bude i korisno za nas. Molim ga subhanu Tala, da nam olakša prakticiranje znanja, da nas učesti na pravom putu, da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha